Zeus kai ascune. Zeus plazas tus anthropus tas men allas diatheseis autois enetheke. Monen denceinai ten ascunen epelatheto. Dio kai me echon posen an auten eisagare, dia tu archu auten eiselthein ekeleusen he deto men proton entelegen anaxio pathus e fodra autei hei en efe, al egoge epitautais eis erchomai tais homologiais, hos eros me eiseleusetai. eleusetai, iselthei autei elthei e parautica. Apo de sunebe pantas tuus pornus anais cuntus einai. Ho muthos de loi hoti tuus huperotos catechomenus anais cuntus einai symbanei.